Vao, cabrón. Tengo amigos que considero hermanos, pero todos futuros enemigos. Por eso ando siempre ready en las manos, y ya que se me vire se la vacío. La calle está mal, hace mucho calor, se meten conmigo y les va peor. Ten cuidado en dónde y con quien te pase, no vayas el que te case. Sigo tranquilo, haciendo chavos sin vender kilo. Me meto con deseas, con la maricona y formamos un saco fuera tranquilo. Haciendo chavos sin vender kilo. Yeah, así es mi estilo. Me meto con deseas, con la maricona y formamos un saco fuera tranquilo. Sin vender kilo ni doble funda. Haciendo todo estos discos buscándome la funda. Los tiro para el caldero y la cocina se inunda. Dicen que los chavos se los tumba. Joe Holly. Guarda los poderes de la Molly, que esta gente llama los poli. Después que saquemos esta jodienda, vamos a explotar el choli. Así que vayan alineando los y Se oh, mueca. Saca el pepper Bush, pa' quemar los cacarush. Cando con el Rolex presidente como George Bush. Mucho sour. Smoking that marijuana flower. Te vemos y eso es plop, plop, plop con todo el power en mi ranking. Te dejamos haciendo planking. Corro con los Benjamin Franklin para los tiempos de Dinois. Te podía comprar un Rolls Royce y ahora estoy poderoso con Spectacles. Sigo tranquilo, haciendo chavos sin vender kilo. Yeah, mi estilo. Me meto donde sea, con la mariconera y formamos un zapato tranquilo. Haciendo chavos sin vender kilo. Yeah, mi estilo con grabadora se las da costa y esas buchas que se creen bichotas. Ando en la BM un pote piqui, la fori con el de Mickey les doy chiqui bon como Ricky fronteando con la Medusa y compra toda la Jordan en gamusa. Pero en la casa estoy es de pitusa, aunque yo me canse dudo que me alcance porque en este trance no es la cuenta de cheques, es el balance. Yo Willow, ya yo estoy tranquilo, ingreso las voces, pero no el estilo original. Desde el piso, los cueros y las capotas. Yo soy el Lexus de estos Toyota. I'm too fucking strong, boy. You gotta sprinkle that holy water over me, man. The spirits got me. They got me again, man. It's just a preview. It's just a Haciendo chavos sin vender kilo. Yeah, así es mi estilo. Me meto donde sea, con la mariconera y formamos un salvador tranquilo. yeah. Yeah, my man, you never been rough. Like Rockwilder's Ed, boy. Y el Pincín, el Mueca. That's the fat boy, that's my nigga, man. Smoking them pounds of marijuana. motherfuckers.